kuwa ni miongoni mwa watu ambao waliofaulu ni mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ana wachagua watu ambao watakaowapa zawadi zawadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ujira baada ya mtu kuwa amefanya matendo yaliyokuwa mazuri ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan kwamba mwezi wa ramadhani ndio ule ambao Allah ameishusha Qur'ani ndani yake wabayinatin min alhuda na ubainifu unaotokana na uongofu wa alfurqan kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ameleta Qur'ani ambayo inayotofautisha na kufarakisha بين الحق والباطل بين الحق والباطل kwa hiyo mwezi wa ramadhan shahrun mahfufun birrahmati walmaghfira wal'itq minan nar mwezi uliojawa ndani yake na rehma za Allah na msamaha wa Allah na watu kuepukana na moto wa Allah kama ilivyokuja katika kaul mashuhur ambao wanasema wanawachioni awaluhu rahmatun wausatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqu minan nar. Kwa maana haya pia amenukuu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah taala, pamoja na kwamba wengi katika wanawachuoni wanasema maneno haya hakuthibiti kwa Mtume alayhi salatu wassalam, kama mwanzo wake ni rahma na katikati yake ni maghfira na mwisho wake ni watu kuachwa huru na moto. zimekuja habari mashuhuri kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam zinazoelezea fadhila za mwezi wa Ramadhani watawatarat fihi al lakini si hivyo tu bali zimekuwa mutawatir athar kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam zinazoelezea fadhila za mwezi mtukufu Ramadhan kama ilivyokuja katika sahihi mbili hadithun rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala hadithi amepokea Abu Huraira sahabiyun jalil kwamba mtume sala na salamu siji yake amesema ya idha jaa ramadan takapokuja mwezi wa ramadhan futihat abwabul janna itafunguliwa milango ya pepo wa ghulqat abwabun nar na itafungwa milango ya moto wa sufidatish shayatin na minyororo watafungwa mashaitani ili wasiweze kufanya kazi ile ambayo huwa wanafanya katika mezi ya kawaida hadithu sahihun akhrajahu al-Bukhari wa Muslim maana hiyo baada ya tu ya kuingia tarehe moja mwezi Ramadhani kama ndio hii tulionayo leo baada ya muda mchache tuimalize Allah akitupa nguvu na uhai basi milango ya pepo imefunguliwa na milango ya moto imefungwa na mashetani wamefungwa minyororo wa ma tufattahu abwabul janna fi hadha ash-shahr kathrati al-a'mal as-salihah wa targhiban lil'amilin sababu ya kufunguliwa milango ya pepo katika mwezi huu ni kwa ajili ya matendo mengi yaliyokuwa mema yanayofanywa katika mwezi huu kadhalika pia kuwahimiza na kuwapa pupa ya kufanya mazuri wale wafanya mazuri wajue kwamba sasa ni mimi ndiye nitakayekuwa ninaacha kufanya mema lakini shaitani hana kazi hiyo ya kunishawishi mimi kuacha kufanya mema kadhalika وتغلق أبواب النار لقلة, لقلة المعاصي من أهل الإيمان ndani ya ramadhani hufungwa milango ya moto kwa sababu ya uchache wa maasi yanayofanywa na ahlul iman waumini waumini ndani ya mwezi mtukufu ramadhani hujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakafanya yale yanayomridhisha Allah wazi na wakacha yale yasiyomridhisha kitendo hichi kikawa ni sababu ya Allah kufunga milango ya moto na kufungua milango ya, ya pepo sababu wengi katika wao wanakuwa wapo karibu zaidi na Allah na kwa sababu aliyekuwa karibu zaidi na Allah sehemu yake ni peponi ndiyo anayostahiki basi Allah anafungua milango rasmi kwa ajili ya wao kuingia kadhalika pia watusaffadu shayatin fatughallu fala yakhlusuna ila ma yakhlusuna ilayhi fi ghairihi mashaitani hufungwa minyororo wakawa wamezuiliwa hawatoweza kuenda katika yale ambayo huwa wanayaendea katika miezi mingine isiyokuwa Ramadhani wamezuiliwa mashaitani tanauliza mbona yanafanywa matendo na binadamu tena ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan matendo ya kishaitani kwa dalili hii na hadithi hii ya Abi Huraira الذي اخرجه البخاري muslim nasema wale sio mashaitani hawadhi wanaokusudiwa na hadithi hii katika mashaitani kuna shayatin al-insi wal jinn ambao shayatinu al-ins mara nyingi hupatikana bila kushawishiwa na shaitan shayatinul jin ama shayatinul jin huwa anaingia katika mishipa ya damu ya mwanadamu na kumshawishi ziada ya yale ambayo huenda ange angeyafanya kwa ukawakuta wanaofanya matendo ya kishetani katika mwezi wa Ramadhani hao ni shayatinul ins wa illa shayatinul jin Mtume sallallahu alaihi wasallam shasema wasufidati ashayatin hii hadithi inaonyesha afdhalia au fadhailu Ramadhan na kwamba ndio mwezi ambao milango ya pepo inafunguliwa na milango ya moto inafungwa na mashaitani wanazuiliwa kadhalika rawa al-Imam Ahmad katika dalili nyingine amepokea al-Imam Ahmad عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال kutoka kwa abi huraira pia haza Allah ziyo juu yake ya kwamba mtume sallallahu amesema utitu utiyat ummati khamsa hisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun al umami qablaha umma huu ummati Muhammad tumethibitisha kwamba umma wangu umepewa mambo matano ndani ya ramadan hakuna umma uliopewa kabla yake fadhila hizo za mwezi wa ramadan leo umefunga mpaka hii saa moja kinywa tayari kilishaanza kuchacha kinatoa harufu fulani miongoni mwa fadhila za ummati huu ndani ya Ramadhani tulizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala anasema mtume swalla alaihi khulufu fami saimi atyabu inda Allah min rihil harufu ya mdomo aliyefunga harufu yake ni nzuri mbele ya Allah kuliko harufu ya mafuta ya miski eh hii ni fadhila jambo lingine watastaghfiru lahumul malaika hatta yuftiru mfungaji anaombewa msamaha na malaika mpaka muda wa kufuturu malaika wanasema allahumma ighfir lah allahumma ighfir lah allahumma ighfir lah allahumma ighfir lah kuanzia asubuhi mpaka magharibi katika fadhila za aliyefunga jambo lingine ويزين الله كل يوم جنته ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك aliyefunga Allah subhanahu wa ta'ala huipamba kila siku eh, katika mwezi wa mtukufu wa Ramadhan kila siku Allah anaipamba pepo yake anasema imekaribia waja wangu waliowema wafungaji ayulqu anhum wal waladha mkaribia Allah waondolee uzito na maudhi gharama zozote ambazo zingeweza kuwagharimu katika yale ambayo aliyoyafanya hapa duniani na yale ambayo atakokuja kuyafanya hapa duniani ha? mambo yote atakaokuja kuwagharimu mambo mabaya mabaya anaingia ndani yake mauzi shida imekaribia mambo hayo kuondoka kwa wao wayasiru ilaiki na wawe ni watu wako wewe pepo kwa pepo inapambwa kwa ajili ya mtenda mema eh watusafadu fihi maradatu shayatin jambo lingine hufungwa ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan wale mashaitani waasi wale waliopinda kazi yao ni kuwavamia watu na kuwasumbua na kuwaingiza katika madhambi safwat fihi ay fi shahr ramadan fala yakhlusuna ila ma kanu yakhlusuna ilayhi fi ghairihi hawawezi kufika na kutenda yale ambayo walikuwa wakiyatenda katika miezi isiyokuwa wa wa ramadan jambo lingine ambao ni jambo la tano eh yufallahum fi akhir laylatin na usiku wa mwisho wa Ramadhan ha? Usamehewa. Usamehewa. qila ya rasulullah ahya lailatul qadr Wa sahaba wakauliza ewe mjumbe wa Allah unakusudia usiku huo ni usiku wa lailatul qadri qal mtume akasema la si usiku wa lailatul qadr walakin al-amila innama yuwaffa ajrahu idha qada amalahu lakini mtendaji siku zote mfanyakazi siku zote hulipwa ujira wake baada ya kumaliza kazi yake hulipwa ujira wake baada ya kumaliza kazi yake kwa tufungeni tukiwa tunamtarajia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba atatulipa tusamee madhambi yetu atatuhurumia tuweka huru na moto wa jahannam tukifunga tukiwa tuna itikadi hiyo na imani hiyo basi tutambue ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atatupokelea somo zetu ikhwani hadhihi alkhisal alkhamsu iddakharaha Allah lakum ndugu zangu mambo haya matano Allah ameyavundika ameyahifadhi kwa ajili yenu wa khassakum biha min baini sairil umam lakini ameyafanya kuwa ni hasa kwenu nyinyi na akawaacha wengine katika umma zilizotangulia wamanna alaikum liyutammima biha alaikum an na Allah akakufadhilisheni hakukupeni mambo haya ili azitimize neema zake juu yenu kwa saumu hii wa kam lillahi alaykum min ni'amin wa fadail kiacha hizi bali mna neema ngapi za Allah subhanahu wa ta'ala zilizoko juu yenu na fadhila nyingi kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika tu Ali Imran aya 110 kuntum khaira ummatin nyinyi mmekuwa ni umma uliokuwa bora ukhrijat linnas ambao uliotolewa kwa watu taamuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar umma ambao unaamrishana mema na kukatazana maovu wa tu'minuna billah wazi na nyinyi mnamwamini Allah subhanahu wa ta'ala nyinyi mnamwamini Allah subhanahu wa ta'ala khislatul ula katika mambo ya matano yale yaliyotaja Mtume صلى الله عليه katika hadithi ya Abi Huraira umetaja na khalufa au khulufa saim فم السائم أطيب عند الله من ريح المسك ها ما خلوف بضم الخاء أو فتح الخاء هو تغير رائحة الفم عند خلو المعدة من الطعام ili neno ni ile hali ya kubadilika Pale ambapo utumbo unapokosa chakula, huwa kuna hali fulani toka tumboni na kuja mdomoni, ambayo harufu hiyo ni harufu ni harufu yenye kuchukiza ha? Eh, kwa watu, lakini mbele ya Allah nzuri kuliko mafuta au harufu ya miski. Na kubadilika kwa harufu hiyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kunatokana kwa sababu hiyo harufu imepatikana kwa sababu ya ibada yani sote hapa tumezoea kula asubuhi mchana jioni lakini tulivyosikia tu mwezi umeandama kwanza tukaanza kupongezana barakun alayk ashhar shahr alayk ashhar ha eh? kila mmoja akawa na furaha na tukaja haraka haraka kuendea msikitini kwa ajili ya kusali tarawih ili kuiharakisha kui taa ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo Mtume swalla salam amekuwa akiifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani sasa kulipokucha tukafunga funga yetu imesababisha midomo yetu imekuwa na harufu lakini hiyo ni harufu mbele yetu mbele ya Allah inafurahisha na hii inatokana kwamba kullu ma nasha an ibadatihi wa ta'atihi fa huwa mahbubun indahu subhana kila kilichotokamana na ibada ya Allah na taa ya Allah hiki kinapendeza mbele ya Allah yuawidhu anhu sahibuhu ma huwa khairun wa afdalu atyab na Allah hutolea balaa yani badala ya kile chenye kunuka vibaya anampa badala sahibu kile kilichokuwa kizuri zaidi na bora ambacho badala ya harufu mbaya inakuwa ni zaidi harufu ile mbele ya Allah kuliko mafuta ya miski ala tarawna ila shahid mfano wake hivi hamuoni mtu ambaye alikufa shahid alladhi qutila fi sabilillah alikufa kwa ajili ya Allah akiwa kufa katika njia ya Allah anataka kuliinua neno la Allah kuwa juu katika vita vya kisheria vya jihad yuridu an takuna kalimat Allahi al-ulya yati yawm al-qiyama wa jarhuhu yas'ubu dama sikia kiyama atakuja jeraha lake linavuja damu launuhu launu dam wa rihuhu rihul misk ile damu rangi yake ni rangi ya damu lakini harufu ya ile damu ni harufu ya mafuta ya miski ni harufu ya mafuta ya miski ni mfano katika jihadi pia upo kama jinsi ambayo tumeona katika soko mfano wa pili pia katika haji fil haji yubahi llahu almalaika bi ahli almawqif Allah anajitapa na kujigamba mbele ya malaika wake akiwaashiria wale ahlul mawqif watu waliosimama kisimamo wakiwa wanasubiria malipo yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala fayaqulu subhana Allah anasema undhuru angalieni ila ibadi haulai hawa waja wangu hawa jauni shu'than ghubran wamenijia wakiwa na manyweli tim tim wakiwa na manguo yaliyovaa yaliyojaa vumbi timtim shosan ghubran hali hii huwapata mahujaji katika viwanja vya haji kule Mina, Arafa na Muzdalifa ambapo kule hakuna majumba zaidi ya mahema wametoka kule Maka tarehe nane tisa kumi kumi na moja 12 na siku zingine 13 hawana nguo za ndani wamevaa shuka la juu kufunika mabega na izari ya kufunga kiunoni nguo moja nyeupe wako kwenye mavumbi wanatembea kwa mguu mavumbi yamechafua zile shuka zao nyeupe wako pale kwa ajili ya kumuomba mola wao maghfira khairu duai duai yaum arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna ba'di qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir واضح wakitoka pale kayaumin waladatu ummu, kila mmoja anatoka kama siku aliyozaliwa na mama yake. Msamehewa Allah atakuwa akijigamba pamoja na hali zao za uchafu, lakini Allah anajigamba na hali zao kwamba hawa ni viumbe wangu, waja wangu, eh, wamekuja umenifuata mimi wazi shu'san ghubran shu'san ghubran sasa kawaida mtu alikuwa na mavumbi manywele machafu huwa hapendwi na watu watu hawataki kukaa karibu naye lakini kwa sababu waliokuwa haji wamepatwa na yale mavumbi kwenye manywele yao vumbi kwenye mavazi yao kwa sababu ya jambo lenye kumpendezesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu jambo lile limetokana na taa ya Allah na kujiweka mbali na mambo ya haramu basi Allah anajifahari na matendo yao Allah anajifahari na watu wale na hivi ndivyo ilivyo kwamba kila ambacho kinachotokana na taa ya Allah basi kitendo kile hata kama watu watakichukia kwa Allah subhanahu wa ta'ala wewe utakuwa ni mtu mkubwa na mwenye nafasi kubwa mfano huo ndio mfano wa wewe uliyefunga sasa hivi mdomo umechacha harufu mbaya lakini Allah harufu hii ameifanya kuwa bora na nzuri mbele yake kuliko harufu ya mafuta ya miski hili ni jambo la kwanza jambo la pili anna almalaikata tastaghfiru lahum hata yuftiru wewe uliofunga malaika sasa hivi wanakutakia msamaha tangu mwaka uliopita ramadhani ile katikati hapa kuna madhambi mengi tumefanya kuna madhambi mengi tumefanya ya siri na ya dhahiri tunayoyajua na tusio yajua kwa sababu tu ya kufunga na tumefanya ibada hii ambayo anaipenda Allah subhanahu wa ta'ala malaika ibadu mukramun inda Allah ni waja wa Allah waja ambao ni watukufu mbele ya Allah Allah amewaelezea katika surati Tahrim miongoni mwa sifa zao la yaasuna Allah ma amarahu au muasi Allah kwa yale aliyoamrisha waya wayafaluna ma yumarun na wanafanya malaika yale ambayo wanayoamrishwa fahum jadiruna bi an yastajiba Allah du'aahum lisaimina haitsu adhina lahum bihi ikiwa ni viumbe wa aina hii hawa wana nafasi kubwa ya kupokelewa na Allah maombi yao ambayo wanaoyaomba kwa Allah kuwaombea waliofunga ya maghfira wakati huo huo ikiwa ni Allah ndiye ambaye aliwapa idhini ya kufanya hivyo wewe uliofunga ha inma adhina Allahu lahum bilistighfar lisaimin min hadhihi al-umma tanwihan bishani Allah subhanahu wa ta'ala amewapa ruhusa wa kuombea maghfira kwake, kuombea msamaha kwa Allah wewe uliyefunga katika umma huu kwa nini ikiwa ni kukuinueni daraja madaraja lenu nyinyi daraja kubwa kuliko daraja la, la nyumati zilizopita daraja kubwa rifatan lidhikrihim kuinua pia utaji wao bayana lifadilati saumihim bainisha fadhila za saumu za watu wa umma huu kwa sababu alistighfar طلب المغفرة وهي ستر الذنوب في الدنيا والآخرة والتجاوز عنها استغفار hiyo wanafanya malaika ni kutaka msamaha ambao kutaka msamaha ni kusitiri madhambi hapa duniani na akhera watajawuz anha na kuvuka hayo madhambi waya min a'la al-matalib wa asma al-ghayat ambao ndio katika mambo makubwa yanayotakikana mtu kuyataka kuyafanya kadhalika pia ndiyo malengo makubwa na mazuri fakulu bani adam khata'un musrifuna ala anfusihim hakika kila mwanadamu ni mwenye kukosa na ni mwenye kuifanyia israf yani kuitumia vibaya nafsi yake katika kutenda wauzaji huko sokoni wanasema uongo biashara hii wallahi wabillahi ni nzuri hii nimeinunua ghali sana eh fanya kazi huko wanakula rushwa fanya biashara wanafanya biashara za riba eh, wanauza vitu vibovu wanapaka maharagi na michele mafuta wauza kayaba nao wanazipiga brashi mfano wa kila aina kuna watu katika maisha yao ni kuuza sidi za miziki wama ila dhalik madhambi mengi sana hezikana ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani umeacha lakini haya ni madhambi eh ukifunga basi malaika wanakutakia msamaha Bwana Mtume ah, ndio maana katika hadithi ikaja Allah subhanahu wa ta'ala anasema yushak ibadi an yulqa anhum almauna fil adha wal adha imekaribia waja wangu ha imekaribia kwa waja wangu kuondolewa mauna mauna tumesema ni nini ni tabi dunia wa adhaha ni tabu za dunia na maudhi yake mauna yani mauna dunia wa taabiha wa adhaha ويشمر إلى الأعمال الصالحة التي فيها سعادتهم في الدنيا والآخرة والوصول إلى دار السلامة والكرامة na wajitahidi katika kutenda yaliyokuwa mazuri ambao ndani yake kuna utukufu wao duniani na akhera na kufikia katika Daru Salam wal Karam njia ya, eh, nyumba ya amani na utukufu hai ilikuwa katika tulikuwa katika khislatu thania eh na ingia katika khisla tusalisa na ambayo khisla tusalisa أن الله يزين كل يوم جنته الله سبحانه وتعالى كلا سيكو أنا يبام بيبوياك ويقول يشك عبادي الصالحون ونكربية وجوانق أن يلقوا عنهم المؤون والأذى ويصيروا إليك waondolea maudhi na mambo mabaya na waje kwako anamwambia waja wake wapo karibu karibisa kuingia katika radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala fa yuzayyinu ta'ala jannatahu kulla yawmin tahiyatan liibadihi salihin Allah kila siku anaipamba pepo yake kwa ajili ya kuandalia waja wake wema ترغيبا لهم في الوصول إليها نقوى با تما إلي أويزي كوانا هما يا كويفيكيا هيو بيبو يا كويفيكيا هيو بيبو الخصلة الرابعة أن مرضة الشياطين يفسد يصفد يصفد بالسلاسل والأغلال كما ما شيطاني hawa واوفو وفungwa ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan bil aghlal kwa minyororo bil aghlal kwa minyororo wasalasil ni yake minyororo aghlal wathalasil maana moja fala yasiluna ila ma yuriduna min ibadillahi salihin hawatoweza kufika kuyapata yale ambayo wanayataka kutoka kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wema min al-idlali anil haqi katika kuwapotosha sifuate haki wa tathbiti anil khair na kuwafanya wawe wavivu na wazembe katika kuiendea khairi wa hadha min maunati llahi lahum na hii ni katika msaada wa Allah kwa waja wake katika msaada wa Allah kwa waja wake an habasa anhum aduwahum ni Allah kuwazuia maadui wa hao waja wake alladhi yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir Shetani ambaye anaita kundi lake liwe katika moto katika watu wa moto wa jahannam. Wadhālika tajidu 'inda as-sālihīna min ar-raghbati fil khairi wal-'uzufi 'an ash sharr fi hadha ash-shahr akthara min ghairihi. Jawabu lake ni kwamba ili ujue kwamba shetani amefungwa kule minyororo utakuta kwa watu wema kuna pupa ya kuifanya kheri na kuikimbilia hiyo kheri pamoja na kukaa mbali na shari katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani zaidi ya miezi mingine zaidi ya miezi mingine utakuta watu katika miezi mingine wapo katika mambo yao ya shari lakini katika miezi hii wamejiweka mbali na mambo ya shari isipokuwa wale ambao ni shayatinu jinsi hilo ni jambo la nne jambo la tano alkhislatul khamis